Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı olmağımıza çağırıram. Və bilirsiniz ki, dinimiz bizə harada xeyir var, onu əmr edib. Və harada şər varsa, ondan bizi çəkindirib. Və məsələn, əmr etdiyi məsələlərdən biri, əmrlərdən biri əxlaq. İnsanlarla münasibət böyüklərə münasibət, özündən böyüyə münasibət. Təbii ki, dinimizdə var bu və əxlaqsızlığı bəyənmir, deyim, pisliyir. Həmsinin insanlar da münasibətdə fərqlənir. Məsələn, kimin elmi var, ona münasibət elmi olmayandan fərqlənir. Çünki Allah subhanətə alə bilməyənlə bilənin arasında fərq qoyub. Özü də buyurur ki, məyər bilənlə bilməyən arası birdirmi? Əlbəttə xeyir. Ona görə əxlaqdandır ki, insan özündən böyüyə hörmət eləyə. Və xüsusən də elm olana. Təbii ki, alimlər Allah subhanət hala tərəfindən neymətdir. Alimin olmağı neymətdir, qardaşlar. Alimsiz yer elə bir ki, sahibsiz gəmidir. Çünki gəminin sahibi bilir hara sürmək, necə sürmək, harada dərindir, harada qayalar var, dəyə bilər gəmi, bata bilər hamı, harada balinalar var, və s. Kütün və s. O bilir. Amma cahil isə bilmir. Deyir, ələ sürgü ilə qabağı. Ona görə o aparıb, sona apara bilmir və batırır gəmini. Ona görə hər bir yendə bilən lazımdır və onun ətrafında olmaq lazımdır. Bu qaydadır. Ağlı olan Bu qaydaya rayət eləyir. Qaydaya rayət eləməyən ağılsızlardır. Ağıldan kəm olan, ağlında şübhəli olan adamlardır. Ona görə alimlərin olmağı neymətdir, qardaşlar. Onlar insanlara nə onlara daha faydalıdır və nə onlara daha zərərlidir, hamısını bəyan edirlər. Və bu neymət də Ümumən neymət nə qədər şükür eləsən, o da artar. Və nə qədər naşükürlük eləsən, küfür etsən, o da azalar. Ona görə neyməti aparan səbəblərdən də biri alimləri təyin eləməkdir. Hansı ki, bugün yaşayırıq, görürük. Biz bununla yaşayırıq, görürük bugün. Təbii ki, bu səbəblərdən biri də Allah-u Teala'nın neymətlərinin azalmasına. Xüsusən də kim danışır alimlər barədə? Kim? Hansısa bir cüvallahi. Heç nə. Sıfır. Heç nə. Ya təzə başlayıb namaza. Ya Quran oxumağı heç bacarmır. Lap bacarır Quran oxumağı. Lap gedib Dubayda da 3 ay qalıb. İki il qalıb, yaxşı. Subhanallah. Deyir ki, böyük alim, 80-90 yaşlı insan, hansı ki elmin, həyatın elmə sərfiləyən <laughs> hə, deyir, mən ondan çox biləm, o başa düşmür. Allahu Ekber. Və bu əxlaqsızlıqdır. Ən azından əxlaqsızlıqdır. O ki, qaldı o düz yoldadır, yoxsa yox, ağıl sahibi bilir ki, batıl yoldur. Ona görə qardaşlar, bu üslub bu cür adamlardan uzaq düşmək lazımdır. Çünki bu ağlın kəmliyinə dəlildir. Ağlın azlığına dəlildir. Və kim hələ adamlarla oturur, olan da ağıllandı şübhədir. Ona görə bir mübarək, rahiməhullah buyurur, Şimdi alimləri təyin eləyirsə ahirəti gedər. Alimləri təyin eləmək ahirəti gedməkdir. Və sələflər deyirlər ki, kim alimlərə təyin eləyər, ahirəti gedər, kim hakimlərə təyin eləyər, dünyası gedər. Kim alimlərə təyin eləyər, ahirəti gedər, kim hakimlərə təyin eləyər, dünyası gedər. Və həmçinin Əbu Sənən Əl-Əsədi rahiməhullah buyurur ki, əgər bir elm tələb eləyən hətta bir dini məsələ öyrənməmişdən qabaq əgər cəmaata təni eləməyi öyrənirsə, o həsə, nə vaxt nəcət tapacaq onda? Belə adam nəcət tapacaq. Və ona görə alimə təni eləyən ancaq özünə zərər verir. Və alimə təni eləmək fəsaddır. Və Allah subhanət hələ buyurur ki, o fəsad eləyənləri xoşlamaz, sevməz. Və xüsusən də elmə, alimlərə ehtiyaca, Quran sünnə dəlalət eləyib. Allah subhanət hələ hətta olağa tərifləyir və buyurur ki, İnnəmə yaxşəllahə min ibadihli uləmə. Həqiqətən məndən alimlər qorxar. Və Allah subhanət hələ deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, Allaha da dua elə ki, yara, mənə elmimi artır. Və insanlara, alimlərə ehtiyacı var. Nəinki bu dünyada, hətta axirətdə də. Alimin sözü hətta axirətdə də olacaq. Ona görə axirətdə deyəndə ki, cəmaat bu dünyanın qiymətin biləndə, vaxtın biləndə ki, cəmaat deyəcək ki, bu gün, bu dünya bir gün imiş, orada bilənlər deyəcək, elə xeyr, yarım gün imiş. Deməli, alimlərin sözü orada da olacaq ələm. Yəni yenə yəni orada insanları yönəldəcəklər düzgün başa düşməyə. Ona görə alimə din uzatmaq olmaz. Xüsusən də Rabbani alimlərə, əhl-i sünnə vəl cəmanın. Bu əxlaqsızlıqdır. Və ona görə Əhməd rahiməhullah, İmam Əhməd buyurur, alimlərin ətləri zəhərlidir. Çünki qiybət eləyəndə sən ət yiyirsən axı. Allah subhanət hələ qeybəti vəsf eləyəndə deyib ki, mömin qardaşımın cəsədini, ölmüş cəsədini ətin yiyirsən. Və əgər alimdən qeybət eləyirsənsə, o daha dəhşətlidir. Ola bilər, mömin qardaşımın ətin yiyəsən, qeybətin, ölməyəsən. Amma alimin ətin yiyəndə ölürsən. Alimin qeybətin yiyəndə ölümdür. Ona görə İmam Əhməd buyurur, rahiməhullah, kim iynəsə, alimin hətta o qeybətin yiyəndə, kim onu iynəsə, o qeybəti xəstələnər. Və kim danışsa, yəni yisə, ölər. Meyyitdir. Ona görə alimlərin dalınca danışma dəlildir ki, insan meyyitdir, qəlbi ölüb. İbn Asakir rahimehullah buyurur: Kim ki alimlərə dil uzadar söyüşlə və başqa Allah Subhanahu taala onu ölməmişdən qabaq, bu dünyadan getməmişdən qabaq onu birinci qəlbini öldürər. Onlar meyyit. Və həmçinin qardaşlar, özün, özünüz də eşidirsiniz bəzən alimlər barədə nələr daha danışmırlar. Özü kimlər, kim, həmişə danışılıb, baxın kim danışır və nə danışır. Gör, ümumiyyətlə, heç bunu yaxındır, bunu danışa bilər bu məsələdə yoxsa yox. Və məsələn, alimləri dil uzatmaqdan, ələ salmaqdan Məsələn, deyirlər ki, gülə-gülə özdə, deyirlər bunlar heç nifas alimlərdir. Vallahi, Əbu Hanifə, Şafi, o vaxtı mütəzillər zatlar da o vaxt hələ deyirdilər ki, bunlar heyz və nifas alimlərdir. Ona görə alimləri dil uzatmaq bidə təhlinin üslubudur. Bidə təhlinin. Deyir, heyz nifas alimlərdir. Subhanallah. Gör ki, yəni, demək istəyir ki, bu alimlər ancaq heyz nifasından başda açır. Başqa işlədən ələ salmaqdır. Hətta heç nifas. Məyər heç nifas elə belə məsələdir. Əgər qadın o məsələni bilməsən, onun əhkamlarını bilməsən, qadın necə Allah subhanətələ ibadət eləyəcək? İmam Əhməd deyir ki, 9 il öyrənəndən sonra başa düşdüm. 9 il bu məsələni öyrənib. İmam Əhməd. İndi tənə eləysə İmam Əhmədə, belə söz demək olmaz. Bu əxlaq, ən azından əxlaqdan deyil. Həmçin qardaşlar dediyi sözlərindən, dedikləri sözlərindən məsələn, gör ki, alimlər, indiki alimlər nə baş verir dünyada, başları çıxmır. Subhanallah. Necə ola bilər, o boyda böyük alimlərin başları çıxmasın, sənə başın çıxsın. Ağlı olan qəbul eləməz belə şey. Belə şey ancaq səfi və səfihlə inanar. Digər və səfihlər də inanar. Ola bilməz belə şey. Necə yəni? Böyük alimlər başa düşməsin hadisələri, bir dənə hansısa çuvallağı tanınmayan elmdə və s. və ya ayın-mayın bir-iki dənə şey öyrənib deyir ki, mən başa düşürəm. Ola bilməz belə şey, ola bilməz. Ona görə qardaşlar, belə adamlarla oturub durmaya özü, oturan özü təni olunmalıdır. Necə yəni sən alimlərə təni eləyən adamlarla oturub durursan? Bu yaxşı əlamət deyil. Həmçinin qardaşlar, bunlar nə üçün belə deyirlər qardaşlar? Təbii ki, bunların səbəbləri var. Bunlar özlərinə inandırmaq üçün bilirlər ki, alimlər heç bir alim onlarla nə olmayıb? Heç bir. Heç bir alim onlarla olmayıb tarix boyu. Ona görə onlar cəmaatı inandırmaq üçün deyirlər, hə, bunlar heç nə bilmir, bunların başlığa çıxmır. Bizi bilən, Bizim başımız çıxır. Cəmatı inandırmaq üçün və kim ki onlara inanır səfihdir. Çünki ağlı olan hələ adamlara inanmaz. Necə alimləri tərkilib gəlsə avamların alınca? Bir iki dənə geyib Dubayda 3-4 ay qalanlardan və ya başqa yerlərdə. Ona görə qardaşlar bu cahillikdir və təhlükədir. Belə adam ancaq özünü təhlükə atır. Və həmçinin məsələn dediyi sözlərdən, dedikləri sözlərindən məsələn deyir, hə, hə, alimlər deyir ki, su, saray alimlərdir bunlar. Hökumət adamlardır. Subhanallah. Hamı hökumət adam oldu, kim bunların fikrini demədi və saray alimi bir daha yaxşı oğlanlar bunlardır. Bu da savadsızlıqdır. Bu da əxlaqsızlıqdır alimlərə qarşı. Nə, nə də olar dediyin demirsən, saray alim olsan. Qardaşlar, üstə bunlar bizə yox, böyük alimləri deyirlər. Ona görə allanmayın. Allatmasınlar sizi. Bunlar bizi qəstələmir. Bunlar böyük alimləri deyirlər, qaldı ki biz. Bunlara görə kim olanın fikrini demir, deməli, hökumət adamıdır, hökumətə işləyir və saray alimidir. Bu cahillərin dedikləri Ona görə kim onlara qulaq asır və Allah subhanət Allah bu dəlildir ki, onlara ağıllarında problem var. Həmçinin ona görə İbn Abbas barədə nə dedilər? Ən birinci olan babaları xavariclər. Üslub olan üslubudur, qardaşlar. İndiki xavariclərin, müasir xavariclərin fikirlərinə baxsın, hamısı üslublar bidət əlini üzü, ya möhtəzillərin də, ya xavariclərin və ya rafislərin və ya başqaların. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhuma gələndə xavariclərin yana nə dedilər xavariclərdən orada bir qism? Dedilər bu gəlib, bu gəlib əmisi oğlunu müdafiə eləməyə. Əmisi oğlunun yanından gəlib. Xilafət, xəlifənin yanından. Ona görə buna qulaq asmayın. Yəni İbn Abbasa tənə elədilər niyyətində. Niyyətində tənə elədilər. Və həmçinin etdikləri batil iftiralardan, həmçinin qibət və böhtanlardan, həmçinin qardaşlar, deyirlər ki, öz ətrafındakiləri təbii ki, allatmaq üçün, saxlamaq üçün, deyirlər, bunlar haqqı gizlədir. Bu da məşhur sözdür. Deyirlər, bunlar haqqı gizlədir. Haqqı demir. Subhanallah. İndiyəcə nə gizlənib? Vallahi mənə gəlib deyəndə özüm deyirəm, təcrübələrəm. Vallahi qoy desinlər nə gizlətmişik. Biz deyəndə hələ o deyənlərin çoxsu hələ doğulmamışdı. Bu dünyada deyildi. Və ya biz deyəndə balaca uşaq idi hələm, özünü təmizləyə bilmirdi. Bilmirdi nə baş verir onunla. İndi gəlib deyir ki, haqqı gizlədiblər. Diginə nə gizlətmişik? Vallahi tovhidi bəyanləyirik. Əvvəl gündən şirki bəyanləyirik. Bid'a bəyanləyirik. Allah al, imanın ərkanların, İslamın şərtlərinin hamısını bəyanləyirik, öyrədirik. Nə gizlənilib, nə gizlətmişik diginə. Subhanallah. Bilirsiniz bunlar nə demək istəyir? Yəni, bunlar demək istəyir ki, məsələn, bunlar demirlər ki, hakim kafirdir. Deməli, haqqı gizlədirlər. Subhanallah. Hakim kafir olsa, digəri kafirdir. Amma kafir də ölsə deyəcək kafir deyil. Biz yəni avamların sözü ilə getmirik. Əhl-i sünnə vəl cəmaa təkfirin qaydası var. Bizdə qayda var təkfirin. Biz o qaydanı çıxıb havamıza görə təkfir eləmirik. Havaya görə təkfir eləmirik. Hər kəsin havasına görə qayda var. O qayda ilə təkfir eləyirik. O qaydalara əsasən kim kafirdir, deyirik kafirdir. O qaydalara əsasən deyirik kim kafir deyilsə, deyirik kafir deyil. Burada kiməsə yaxşı görsənmək və ya pis görsənmək deyil, qardaşlar. O, alladırlar onları. Ona görə batil sözdür. Deməklər ki, haqqı gizlədirlər. Batil. Batil. Vallahi hər şey bəyan eləmişik, hələ onlar doğulmamışdan qabaqda. Çoxusu. Ona görə qardaşlar, bu məsələlərdə ehtiyatlı olun. Belə adamlarla durub oturmayın. Alimlərin ətrafında, elm tələbənə, möhtəbər elm tələbənə ətrafına onlara qulaq asın. Salamat. Salamat, hansı ki 2-20 üzdüyü deyil. Bir dənə üzdüdür. Əqidən gizlətmir. ümumi sözlər danışmır, aydın olur. Hələ əlhamdülə tələbələr var. O ki, qaldı alimlər. Ona görə alimə təyin eləmək ən azından əxlaqsızlıqdır. Və təyin eləyən ancaq bidət əhlidir. Xüsusən də əhl-i sünnə vəl-cəma alimlərini təyin eləmək. Və sələf, insanın düz yolda olmağın alimləri tərif sevməklə və təyin eləməklə tanıyırdılar. Ona görə ona görə Əbu Hatim oğluna və həmçinin Quteybə rahiməhumullah onlar deyirlər ki, əgər görsən ki, biri İmam Əhmədi sevir, bilginən ki, o haqq əhlidir. Əgər görsən ki, biri İmam Əhmədə müxalifdir, sevmir, bilginən ki, o bidət əhlidir. Ona görə qardaşlar, Bu cür kəlmələrdən ümumiyyətlə mömin, aqil insan, a aqil insan deyirik. Çünki vallahi bu fikirlərin yayanlarında vallahi onların çoxsunda psixoloji problemlər var. Hətta alimlər də Şeyx Salih məsələn çıxışdan birində o da etiraf edir. Deyir, hiss olunur ki, o fikrə düşənlərdə psixoloji problemlər var çoxsunda. Özləri də bilirlər bunu. Hətta kimlər ki, normal görür ki, adam hələ adama qulaq asıb, hansı ki, normal adam o cür psixoloji problemlə adamlara qulaq asmaz. Onun özündə də problem var qulaq asanın. Özləri məyər görmürlər. Bu din gerək güclü adamla, sağlam, sağlam fikirli, aydın, 20 üzlü yox, aydın adamdan götürməlidir. Onda sən bu dini heç nələdin. Ona görə qardaşlar, belə sözlərdən çəkinmək lazımdır. Xüsusən alimlər qeybətini eləmək. Alimin qeybətini eləmək həlak olmaqdır. Onlardan pis səndə olmaq. Demək ki, gör ki, bunlar dünya əhlidir. Gör ki, dünyaya görə, gör ki, it, bu ittihamlar ağırdır, qiyamət gün cavab verəcəksən. Nə dünya, nə şey, nə Buna sözlər də əslən. Gök haqqı gizlədilər və sən vallahi yalandır. Alladıblar səni. Vallahi özlə elə adamlar danışır ki, çox seç, ayaq yoluna, şəriət necə qaydalar qoyub onu bilmir. Ona demək bilmir. Namaza, meçidə girəndə o duanı bilmir. Durur cahilliyi üzür barədə danışır. Subhanallah, əl-azim. Gülməlidir vallahi bədbəxtçilikdir. Və başa düşməlidir hər bir ələ adamlar ki, alimə təyin eləyəndə xeyirdən məhrum olur, özü hiss eləmədən. Bərəkətdən məhrum olur, zikirdən məhrum olur, duadan məhrum olur. O cür qibətlərlə, böhtanlarla insan imanını artırmayacaq heç vaxt. İman belə ağartmır, qardaşlar. Və ən böyük cinayətdir alimə qarşı danışmaq. Ən böyük cinayətdir. Və həmçinin alimlərə təyin eləyəndə bidət artır. Bidətin yayılmağına səbəb olur. Bidətçilər daha keçir qabağı. Onlar başa düşmürlər bunu. Və məsələn, görürsən balacalardan, məsələn, Deyir ki, Şeyx Albani, Şeyx Albani ələm haqqı deyəndə bunların heç biri yox idi. Deyir, Şeyx Albani kimdir, deyir. Sonra gətirir, İbn Baz, yaxşı nə, nədir, havasına uyğun bilən şey deyib orada. Lakin başqa şey İbn Baz'a gətirir, İbn Baz da düz deyil. Ona görə onlar oynayırlar alimlərlə. Alladıblar sizi. Heç bir alimi olay götürmürlər. Bir dənə götürürlər, hansı ki, özləri deyiblər ona alim, heç tanınmır adam, gizli, gizli, qeybdə olan, fərqi yoxdur o birislərlə, qeybdə olanla, danışanlarla. Alim açıqda olmalıdır. Bilinməlidir. Əgər İbn-i Sirin tabinlərin vaxtında sahabələr görən adamlar barə, vaxt, görən adamların vaxtında onların arasında yaşaya-yaşaya deyir ki, bu elm sizin dinimizdir, baxın kimdən götürürsünüz və təsələ belə adamlardan götürmək olar, bilinmir kimdir internetdən götürmək olar, tanımırsan ki, nə saytdır. Nə, nədir bunun havasına uyğun danışıb. Bilmək lazımdır, qardaşlar. Hizbiçilik, ixvan, xavaric fikri girib cəmatın arasına. Ona görə üslub dəyişib. Üslub odur ki, biz elmi birinci baxırıq, götürürük o adamdan ki, o aqidəsi salamatdır minəci. İndi o, o, o əsas gedib aradan, çoxsundan. İndi üslub olub, əsas olub qayda, mövzu. Sən əgər cı dedin cihad, deyəcək elə əla oğlandı. Əqidəsi maraqlı deyil, əqidə artı maraqlı deyil. Həkhi dedin həkimiyyə, hə, əla oğlandı. Baxmırlar əqidəsinə. T, təkfir, hə, deyirlər əladır. Əqidəsinə baxmırlar minhəcinə. Ona görə görürsən ki, elə adamlardan götürürlər ki, subhanallah yoxlayanda görürük, əqidədə heç nə apar qaytar. Heç sələflərə uyğun deyil. Əksinə sələflərə tənə eləyir adam. Sələflərə tənə eləyir. Və belə azıblar. Hizbiçilik girib araya. Amma özün qoruyan adam ancaq alimlərin ətrafına yığışandan sonra, elm tələbələrin ətrafına yığışandan sonra salamat qala biləcək. Bu ab havada. Deyir Albani kimdir? Ay, subhanallah, necə Albani kimdir? İbn Baz Rahiməhullah deyir, İbn Baz Rahmanullah dedi ki, saat yer üzündə ondan daha elmli adam tanımıram. Albani barədə. Böyük alimlərdir. Görür İbn Baz o barədə nə deyir? Useymin də Rahiməhullah deyir ki, Albani əhl-ü sünnə vəl-cəma kişilərindən biridir. Və həmsinin deyir ki, sələfi əqidəsi də sələfidir və minhəci də salamatdır. İbn Hüseymin deyir. Ona görə İbn Hüseymə deyəndə ki, bəs Albani barədə murc edirlər, <laughs> deyir, kim Albani barədə murc edirsə, ya Albani tanımır və ya bilmir murciyyəlik nədir. Görün, nə gündədirlər onlar. Ona görə, qardaşlar, ədəb, əxlaq, dinimiz bizdən bunlar, ən birinci bunları öyrənmək lazımdır. Tohidlə bir yerdə. Onda salamat qalacaq. Alimlərdən uzaq düşməklə, alimlərə təyin eləməklə, İnsan nəcət tapmayacaq. Allah subhanət hələ bizi sabit eləsin dində. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Allah bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Aqul həzə və astaghfirullah li və ləkum və lisəiril muslimin min kulli zəm. Astaghfiru innəhu huvəl-ğafurur-rəhim.